kuanzia Juni 2 hadi Juni 16 mwaka huu wa 2012 katika viwanja vya Biafra Kinondoni jijini Dar es Salaam, Tanzania. tukuwa tukiyachunguza maandiko katika mkutano wa kimataifa wa Injili utakaoletwa kwako na mchungaji Baraka Muganda akishirikiana na mchungaji Geoffrey Gabriel Mbwana kutoka nchini Marekani. Tutakuwa tukitoa mafundisho ya afya mafundisho ambayo yatasaidia vijana. Unajua, vijana wetu leo wana matatizo mengi na hii itakuwa nafasi nzuri sana kwa sisi kuja na kusaidia wazalendo wenzetu hapa jijini. Juni mbili tutaangalia mashujaa wa Afrika katika Biblia, walitoka wapi na wanakwenda wapi? Kwa nini mashaka yanazidi kuongezeka? Kuna nini? Hiyo ni Juni tatu, Ihali Juni nne, mtu wa ajabu aliyekufa toka kichwani hadi kifundo cha miguu, lakini miguu yake bado inapiga mateke, wakati ambapo Juni tano tutaangalia Mungu mwema Mungu mwengu mbaya kwa nini? Mm, pengine itakuwa ni jambo la kustaajabisha. Ukikutana na jini utafanyaje? Hiyo ni Juni 6, ambapo Juni saba tutaangalia yawezekana Yesu akarudi sasa, ili hali Juni nane maarifa mengi, maisha yazidi kwa mafupi. Kwa nini? Je, unafahamu siri kuu ya furaha katika maisha? Je, ni nini hiyo? Hiyo ni Juni 9 tutaangalia ndoa za kisasa mbona za tia jasho mm, hiyo mm, ni Juni kumi, lihali Juni kumi na moja tutaangalia dhambi ambayo kanisa linaogopa kuitaja mbona na ni ipi hiyo, wakati ambapo Juni kumi na mbili tutatolewa zawadi kwa ajili yako, fungu moja shilingi laki moja za Kitanzania, bahati ya mtende hiyo. Juni 13 tutakuwa ni tamasha la uimbaji, tutaimba kwetu pazuri, ambapo Juni 14, je, Yesu alibatizwaje? fahamu hilo sikose. Ili hali Juni 15 tangalia Mungu mmoja, madhehebu mengi, mbona iwe hivyo jamani? mwisho Juni 16, sauti ya Mungu ya mwisho kwa jiji la Dar es Salaam, kwako wewe na mimi. Je, unaisikia sauti hiyo? Jiandaye kuisikia, ni katika viwanja vya Biafra Kinondoni, jijini Dar es Salaam, Juni 2 hadi Juni 16 mwaka 2012, kila siku saa kumi jioni kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Niseme ya kwamba tumeitikia mwaliko wakazi wa jiji hili la Dar es Salaam wakitutaka tuje tuunganike nao kwenye mikutano hii ya hadhara ni furaha sana kwetu kuunganika pamoja nao kufanya timu ya kuleta ujumbe wa tumaini kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam.